این کلمه که به خاطر این کلمه بسیار خوشحال می شدن الله تعالی خطاب کرد که ای فرزندان اسرائیل فرزندان امیر المجاهد یا ای فرزندان برگوشیده خدا یاد کنید نعمتهایی را که من بر شما انعام داشتم در طول تاریخ نعمتها شما را بادشاه کردم شما را امیر کردم بر شما و بر آبا و اجداد شما نعمتهای تراوانی را من در طول تاریخ کرده ام و آن که من شما را فضیلت بر عالمیان زمان دادم شما مفضلی عالمیان زمان بین خاطر میگیم که فضیلت آنها بر امت محمد صلی الله علیه و سلم که منسوس از قرآن هستی که کنتم خیر امت برتری لازم نیاد اون انسانهایی که در زمان شما بودند، من شما را بر آنها برتری دادم این نعمت من را هم خوب یاد کنید و بترسید از روزی که چنان روزیه که لا تجری نفس ان نفس شیعا روز بسیار خطرناک هست جزا نمیدهد هیچ نفسی از عوض نفس دیگر هیچ چیزی را و همچنین پذیرفته نمی شود از آن نفس شفاعت و نگرفته می شود از آن نفس فدیه و عوض مصابی و نه آن نفس ها نصرت کرده می شوند از طرف کسی دیگر یهودی ها بسیار خرافاتی شده بودند میخوانیم در جلو به دسته های مختلفی تقسیم شده بودند یک عده خود را همه که بودن پیغمبر زاده گفت که امکان ندارد پیغمبر زادگان را خدا عذاب بده اگر پیغمبرها محبوب خدا هستند لحاظ اولاد پیغمبرها هم محبوب خدا میشن و عذاب بهشون نمیرسه حتی تا جای رسیده بودن همون مجرمین آنها می گفت لن تمشن النار الا ایاما معدودا آتش جهنم به ما نمیرسد مگر همون چند شبایی مشخصی که پدران ما گوسالان پرستش کردن همون مدت از این بیشتر به ما عذاب داده نمیشه این خاطر قرآن عظیم و شام به آنها گفت اونطور شما میگید نه لا تجدی نفسون ان نفس شیعه هیچ نفسی از طرف نفسی دیگر جزا نمیده پیغمبر, پیغمبر این مقافات جزای اعمال شما را پیغمبر نمیتونه نه پیغمبری از طرف پیغمبری نه پیغمبری از طرف مجرمی هیچ نفسی نمیتواند بره حساب و کتاب برای نفس دیگر لا تجری نفسون ان نفسین اون روز بسیار خطرناکه در دنیا سروران گرامی طرق نجات چهار صورت می توانند بشن اول اینکه یکی بدام افتاد کسی دیگر خود را بره به جای او جاگزین کنه شما به جای این من بازداشت کنید احتمال دارد نه یکی به عنوان زامن نفس وکیل نفس خود را بره فدیه کنه شما اینا نبرید توی زندان عوض او من میرم زندان من در عوض او مجازات کنم این احتمال دارد در دنیا که کسی خود را برای کسی دیگر فدا کنه دوم کسی بدان میوفته و پارتی را پیدا بی کنه که برای او شفاعت کنه با شفاعت و سفارش و پارتی میشه طرف از بلا نجاتی حالا مامورها دوست رئیس را گرفتن رئیس آمد تمام این همون دوست سمیمی ما که ما همیشه در خدمت ای بوده ایم در صحرا و در سفر اون رئیس تا جایی که قوت داشته باشد سپارش میکنه، اون دیگران را میگه این از رفیقای ما هست اون فرمانده سربازها را میگه یک سپارش میکنه، بابا فرمانده گروهان که رفیقه لحاظ رئیس فاسقه میخواد چی بیگه رئیس فاسقه حرف فرمانده گروهان را حتما در میداد برنه در برنه این فرمانده گروهان برای اون مشکل میکنه. جعفر اون هم نیدن تو چه کار میکنه روزها شبا این خاطر سپارش کار انسان را درست میکنه انسان را از بلا نجات میدن صورت سوم اینه که خود اون انسان مال کثیری این معمول حاضره در معمولی نگرفته بابا به هر معمولی مثلا ده میلیون میده میخواید رو ببرید زندان من اعدام بکنه شکنده بدن چی میرسه به هر یکی از شما ده سرباز من ده میلیون میدم صد میلیون قبضشو میدم شما برید برای خود پول بگیرید من آزاد خب این مال این رشوت میشه که انسان نجات کنه تا امروز گردش دنیا روی رشوت هست و نجات خیر رشوت میدن خود را در میارن و صورت چهارم اینه که انسان گرفتار یک قبا و قبیله و جماعتی صاحب قوت و طاقت داشته باشد که قرآن که جای او ده نفر صاحب زمام را ببرن گروهگان و بگن که لحاظا تا نفر ما شما آزاد نکنید این ده صاحب فسرا را کارش نماز تیغ می گذارید یا او را بگذارید یا این را تمام می کنید خب اگر ده تا معزز گروگان بشه به خاطر یک نفری شاید درصد آزادی میگیرد چرا انسان ها گروگان گیری میکنن به خود برسن خب این یک نصرت یک کنها به او دارد یا خودشان وارد بشن و جایی که او را محصول دارن خوب دفاع کنن زد و خورد کنند و اونا بیرون کنن ببرن میشه نصرت میشه الله تعالی میگه طرف هیچ کسی شما نصرت نمیشه نه مجرم از طرف نبی نصرت میشه نه از طرف ولی نصرت میشه نه پیغمبر زادگی در را دوام میکنه روز بسیار خطرناکه چرا شما انتقاد سهر گرفتید همه مرتکب جنایات و خیانت میشید و فکر میکنید که بله ما چون آقا ساده هستیم لحظه کار ما تمام الله تعالی میگه نه روز خطرناکی را بنی اسرائیل در پیش دارید وقت یوم این چهار صفت برای یوم هو نفی طرق نجات را الله تعالی فرمود اونجا نوشته نفی طرق نجات اول نفی از نفی جزا بده دوم شفاعت سوم مثلا رشوت چهارم اون همینه که همه فامیل و همه لشکر و همه نظامیان یک دفعه حمله کنن به را نجات بدن الله تعالی میگه طرق اربعه نجات در آنجا نفی هستند هیچ کسی نمیتواند کسی دیگر را با قوت و شمامت نجات دید خب الله تعالی بنی اسرائیل را دو مرتبه خطاب کرد یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی حالا لیستی از نعمت ها که بر اینها و بر آبا و اجداد اینها شده نعمتی که بر آبا و اجداد شده اون نعمت مال اینهاست الله تعالی اون لیستی از نعمت ها را ذکر می کند تقریبا هشت نعمت و در میان این نعمت ها دو نکمت و عذاب هم در طول تاریخ بنی اسرائیل چشیده شما قدرت پیغمبر زاده میدانی بله وقتی شما آبای شما نافرمانی کردن یاد شما هست که کرده و خنازیر شدید ولی بله، اونها پیغمبر زاده نبودن اونها قوم های شما بودن اونها اجداد شما بودن وقتی تمرد و نافرمانی کردن اونها را من میمون و کرده کردن انوار اقسام بلا من سر آنها آوردن در میان این نعمت بر اثر نافرمانی دو عذاب من دادن در جلوی موسی کلی من آبای اجداد شما را عذاب دادن بردم به کام مرگ و بعد زنده کردن تا شما درس عبرت بگیرید خود خب، نعمت اول اینه که من شما را نجات دادم یعنی آبا و اجداد شما را نجات دادم کنار دریا از آل فرعون اون فرعون آل فرعونی که می شما را بدترین عذاب یعنی ذبحی کردن ابنای شما را و می گذاشتن زنان شما را و در این این مشارعه فی ذالکم این مشارعه کم خاص خطاب نیست این کاف حرفیه معنی ندارد این اسم اشاره حالا در ماکب دو چیز بیان شد یکی نجات از در آن، خب؟ و یکی تشریح سوء عذاب قتل زبه ابنا و استحیاء نشا لحظه این ذالکم دو مشارل احتمال دارد حت بلاون هم حد دو احتمال دارد اگر ذالکم براد نجات باشد انجا باشد که از اون فهمیده میشه تو خب بلاون به معنی انعامون میشه در این نجات انعامی بود بر جانب رب شما انعام بسیار بزرگ بود و اگر فی ذالکم مشار الیش عذاب باشد که ذبح ابنا و استحیاء نسا باشد پس این دو معنی آزمایش میشه در این ذبح ابنا و استحیاء نساء یک امتحان بسیار بزرگی از جانب رب شما بود عظیمون در هر حال صفت برای بلاعون هم بلاعون به خاطر به اعتبار مشاعله کن معنی انعامون را میدن یا معنی آزمایش آزمایش ابتلا خب ذبح ابنا که عذاب هست این هم مشخص سروران گرامی لیکن استحیات دختران را زندگی گذاشت که دختران را با تعبیر از زنان کرد اشاره شد که این دو تا عذاب بودن یکی ذبح ابنا و دیگری که دختران را نمی کشتن اینها پرده زن می شدن و از اینها انواع و اکسان خدمت می گرفتن این خودش برای یک انسان با غیرت و با شرافت دختر او خانه کافرها برای کلفتی از زبه ابنا بلکه استحیاء کنن عذاب شدید ده دختر یک انسان با حیاء و با ایمان بره برای کلفتی پیش کافرها و قتل از زبه ابنا هم شدید داره به این خاطر قرآن عظیم و شان بجای یستحیون بناتکم یستحیون اکم میگه نساء به زنان بالغ میگه دختران را نشانه میداد لیکن وقتی یک دختر بدون سرپرست کلپتی این گردن کلوب تو گردن کلوب تو باشد اون هم حسینه و جمیله مثل دختران بنی اسرائیل برای اونها عذاب مستقل الله تعالی نجات بدهد و در این انعام یا عذاب یک آزمایش بزرگ از جانب رب شما بود خب این انعام را انعام اول بود انعام دوم شما اگر در دریا خود را می انداختید هم می اللہ تعالی شما را نجات داد از دریا موسی کریم حسار زد دوازده را برای دوازده قبیله درست رو شما نجات دادید این یکی از انعامات ما در طول تاریخ ورنه همه شما و آبا و اجداد و امهات شما توی دریا سرخ میرفتید و از شما دیگه امروز نامی و نشانی در دنیا نبود این فضل منه این نعمت من را یاد کنید هنگامی که ما شگاه پیده شود به شما دریای سرخ را عموما میگن دریای نیل نیست دریای سرخ یا بحر قلزم در عربی قلزمش میگن در فارسی دریای سرخ هست از جای نامی خواستم بگذاره که امروز کانال سوئد را زدن اونجا خشکی بود لیکن مسیر حضرت موسی باید خشکی اینجا بود اینجا بود اینجا دیگه دریا تا اونجا هم فاصله ماند فقط این دریا را الله تعالی شگاه پیدا حالا این دریا سرخ این دریا مدیترانه و از اینجا الان کانال کشیدن کانال سوئز زدن شما اگر نقشه را نگاه کنید اینها از مصر حرکت کرده به طرف فلسطین برن خشکی بین مصر و فلسطین همین جایی که امروز کانال سوئز زده شده کشتی های مثل ماشون ردیف میشن میدن لگه حضرت موسی علیہ السلام را خدا آورد اینجا کنار دریا تا اونجا فاصله شد مسیر اشتباه کرده، چند کیلومتر فاصله داشت تا اونجا که اینا نمیتونستن برسن فران با اون لشکر به خودش هم رسید اللہ تعالی دریا را زمجا شکا اینها رفتن میکرد ما وقتی شکافتیم و شما دریای سرخ را پس نجات دادیم شما را از غرب، وگر کردیم آل فرعون را با فرعون همراه در حالی که شما نگاه می کردی شما بچش نگاه کردید که فرعون دارد بیاد او لکی بود که بیاد بیرون دریا برا همه رفتن زیر آب با تمام اسلحه شاه و با تمام تجهیزات نماز نظامی که آنها با خود همراه داشتند و با تمام امکانات و با تمام لباس های حربی که بتن داشتند همه را من بردم در شکم دریا سرخ و مایی های دریا سرخ را پذیرایی کردند شما هم با چشم نگاه می اینجا یک نقطه و انتم تنظرون وجوه سلاحه گرفت دشمن اول همینه که دشمن انسان را نابود بکنن و انسان نبینه که چه نحوی نابودش کردن خوش کنید خب این هم خوبه که دشمن انسان نابود بیشه و انسان نبینه که نابود شده این یک صورت انتقامه صورت دوم اینه که جلو چشم انسان کشیدیت دشمن ما را گردن بزنه سوم اینه که با دست خود انسان بلند بشه دشمن را گردن بزنه بهترین صورت کدوم بهترین صورت صورت سومه شمشیر به دست انسان تراشم به دست انسان انسان دشمن را نابود کنه الله تعالی بهترین انتقام و صورت انتقام را به امت محمد صلی اللہ علیه وسلم داد قوم لوت علیہ السلام انتقام گرے لیکن لوت علیہ السلام ناچارہ نہیں بودتا شب شب کی رفت فرمان خدا خوشت سر اللہ تعالی زیر روح کردن خب حضرت نگید که این سردمداران کفر و این ائمه کفر صدو چطور سرنگون شدند و چطور راضی شدند و قوم موسی فرعونی ها را الله جلوی چشم موسی علیه السلام و امت مظلوم موسی عطا کرد و قوم رسول علیه السلام متمردان را در میدان بدر آورد و بلای شکم دیده را گفت که با دست خود سر ابو جهل همین ابو جهلی که شلاغه های سنگینی را بر پشت شما وارد کرده شما الان بری سرش ببرید بچه های مظلوم که پدران آنها دردها دیده بودن بر ابو جهل حمله کردند او را از پادر آوردن و بابا صحابی دیگر رفت پار روی سینش گذاشت و سرش را از جدا کرد و مسجد رسول الله آورد دشمن پانده سال شما اینه که سرش را جدا شما آورد این بهترین صورت انتقام که مظلومان و ستمدیدگان با دست خود سردمداران شرک مکه را الله تعالی به دربر درستانها کرد وفي نام الشكور وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة بعد از اینکه گذشتی یک ماه بعد الله سبحانه و تعالی موسی علیه السلام را وعده کرد بعد از اینکه اینها از دریای سرخ گذشتند و وارث مصر شدند لحظه الله تعالی موسی را به طور خواست و وعده کرد که بعد از سی روز قبل میاد و که بعد از سی روز به شما تورات میدیم سی روز که گذشت حضرت روزه داشت و مسواک زد که فردا کلام رب العالمین میشه و تورات الله تعالی گفت ده روز دیگه باید روزه بگیری بدون مسواک زدن من کلام میکنم و به شما تورات دادم چهل روز تک میشه اول سی روز بود بعد چهل روز تک شد یاد کنید اون زمان که ما وعده دادیم به موسی چهل روز شب باش اوه موسی که تورات بیارد ساموری اینجا گوساله را درست کرد و لحاظا قوم را بدبخت کرد و گذاشت همه را گوساله پرست کرد همه دور بر گوساله نشسته بودند و گوساله وقت صدا می کرد بعد شروع می به رخشیدن می رخشیدن این, این که امروز با جای باز چاها شروع به فکر میکنند و مرودها شروع به رقص میکنند این سنت ساموریه شاموری همه را همینطور رخش میداد الله تعالی میگه این انعامه که تقاضای این نمک به حرامی شما یعنی اون گساره پرستی شما این بود که من شما را از ریشه کن می کردم لیکن من ریشه شما را نکندم هنوز انعام تورات را هم موقوف نکردم کتاب آسمانی را هم به شما دادم این نعمتیه یاد کنی وقتی من وعده کردم با موسی چهل روز که تورات بهش عنایت کنم و شما اتخاذ کردی گوساله را اله و معبود بعد از موسی و شما از این اختیار و اتخاذ شما ظالم بودی از این اختیاری که گوساله معبود اختیار کردی و از این اتقاف گوشواره را معبود شما ظالم بودید لیکن باوجود این همه نمک به حرامی و نمک ناشناسی من شما را اب کردم افغان انکم من بعد ذالک بعد از این حرکت بسیار بزرگ و ناگوار پس شما بزار باشید حالا اشکال وارد میشه که این دوستان فرشتان را که همه دستش بکشید توبه گوساله پرستان این بود که اینها باید بشینن تا آنهایی که گوساله پرستی کردن همه را گردن دادن پس اپ معنیش چیه ما شما را اف کردی این شما که با این همه حرکت بخیار، نادرست شما ما شما را بخشیدیم چطور بخشید همه را گردن دادن گوساله پرستان همه خود را پتلو انفسکم بود چطور افه؟ یعنی اف کردین شما را که ریشکن نکردیم و به جهنم نبوندیم گفتیم خود را بکشی گوسالا پرستان را بکشی تا که آخر توبه آنها همین قتل بود و بهش بود از این بود که شما را به عذاب دائمی مبتلا نکردیم اینجا شما را کشتیم و به جنت بردیم این عفع ما ورنه بر اثر این حرکت نادرست و گوساله پرستی باید اینجا هم شما را معذب می کردیم عذاب آسمانی له می کردیم و برای همیشه تو جهنم می بردیم خب حق دیگه الان حق کردیم گفتیم اینجا تکمه توبه شما اینه که خود را بکشید توبه شما پذیرفته میشه اینجا نوشته اف از اکتشال نه از ریشه شما را نکردیم و معافیت شما را با قتل نفس معاف کردی امام چهارم امام چهارون که وقتی اینها گوساله را پرکش کردن تقاضای این گناه بزرگ شد این بود که به اینها تورات داده نشد لیکن من خدا انعام کردم و کتاب آسمانی تورات را به شما دادم که برای شما هدایت و فرقانی باشد و یاد کنید که من دادم به موسی کتاب تورات را و فرقان موجزاتی که فارد بین حق و باطل بودن یا از تفسیری فرقان تفسیر برای کتاب اون کتابی که فارد بین حق و باطل بود حکمت اینی تا تا شما راه یافته بروید راه یافته در دنیا باشی، راه را بریابی بر سر راه بروید معنی تحتدون اینه و این نام پنجم یعنی انعام پنجم موسی علیه و السلام وقتی برگشت و اینها گوساله را پرستش کرده بودند الله تعالی اینها را گفت شما ظالمی بخاطر اینکه گوساله را پرستش کردید اکنون تجویز دوا کرد برای این مریضان شرک اینها را که ساموری بدبخت کرده بود برای مریضان شرک الله سبحانه و تعالی گفت شما رجوع کنید و قتل انفس کنید و اذ قال موسی و یاد کنون لحظرت موسی کلیم فرمود برای قومش ای قوم من انکم ظلمتم انفسکم شما ظلم کردید احساس مرد بین شما ظلم کردید بر جانهای خود به سبب اینکه شما اتخاذ کردید گوساله را اله ما بود این بیان مرسه اول این انکم ظلمتم انفسکم احساس مرض به اتخاذکم العجل الهن شما قرار دادید دوستار المعبود این مرض شمایه مرض بیان مرض کرد حالا تکلیف دوا می اول احساس مرض بیانها داد که شما ظالمی و مرض شما اتقاد و اجل الهان شما گوساله را معبود قرار این مرض الان علاجش ایه فتوب و کن رجوع کنی به طرف خالق خالقتان به طرف خالق باره به معنی خالق هست و اونجا الخالق الباره ارز کردم باره خالق را میگن که تمام ناهمواری ها را جبران می کنه شکستگی ها را جبیره می کنه به طرف ذاتی که تمام ناهمواری های شما را و ناملائم های شما را و شکستگی های شما را او جبران می کنه خب تکمیله توبه اینه فتوبو الى باریکم فتلو انفسکم خط جانهای خود را حالا دو صورت من که به انقدر دستش تو خود را خودتون کتب کنید خود خودکشی کنید شما دوستانه را پرستش کردی. خب این که خود هر انسان خود را بکشه کار آسانی نیست الله تعالی اونهایی را که دوستانه نپرستیدن و با حضرت هارون هم کار بودن لذا آنها دستور داشت شما بشینید دوزانو زانو تا آنها شما را گردن بزنند لذا کشتن پدر دوستانه پرستش کرده پرزن برادر این کشتن خیلی شک بود اللہ تعالی یک تاریکی آورده در توی تاریکی بجان دیگر افتاده است بکش بکش بکش و حضرت موسی و هارون بگریا جاری خدا تمام شدن بنی اسرائیل تا تعداد کثیری از این مجرمین کشته شد باز خدا عز و جل گفت هر چقدر گشتی تعداد زیادی بودن اینا اللہ تعالی میگه دور آتی ها شما میگید که ما آقا زاده ایم و عذاب نمیخوریم فیل زاده ایم آخون زاده ایم سیدی به ما عذاب نمیرسد دیدید پدران شما با وجودی که به یعقوب از شما کرد یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل شما پدران شما که به یعقوب علیه السلام شما نزدیکتر بودن وقتی آنها جنایت کردن در دنیا من هم آنها را عذاب دادم عذاب دنیا این بود که توبه آنها را گفتن خود را بکشید شوهر بلند بشه زن را و زن بلند بشه شوهرش را بکشه هر یکی دیگری را بکشه این بر اثر شرارت شما شما امروز در خور مردم دارید که بله ما زاده ایم ما سیدیم لحاظ عذاب نمیشیم الله تعالی در برابر ما که چون پدران ما پیغمبران در ما رو چطور عذاب میگه الله تعالی میگه این پدران شما بودن اون هم در اثر خاک موسی کریم الله بودن وقتی گوساله پرستی کردند و ظالم شدن من آنها را در دنیا گردم زدم شما را میگذارم شرک بکنید و کفر بکنید بله آبای شما شرک کردن گوساله پرستی کردن اونا هم پیغمبر زاده بودن در زمان پیغمبر عظیم و شان موسی کلیم بودن از عذاب من خدا رها نشدن اینقدر کرم نوادی کردن که در حال کفر اونها را نکشتن توبهشون دادم و گفتن خاتمه و اتتمه توبهش مین خود را بکشید مسئله که واتقو یوما لا تجی نفس عن نفس شاء ولی بله پدران شما شخصیتان بزرگی بودن از طرف شما نتونستن بیان دفاع کنن حکم من بر پدران شما ادراس شده شما که هستی که من حکم من بر شما اجرا نمیشه شما درست کردید که بله ما آقا زاده این هر کاری هم بکنیم خدا با ما کار نداره نه اینطور نه پارتی و پارتی بازی نیست اینجا اگر پیغمبر زاده جنایت کند هم به عذاب دنیا هم به عذاب آخرت مبتلا میشه کاری ندارد مولوی زاده باشد آقا زاده باشد هر که باشد که وقتی جنایت کرد مجازات ده این تبلیغات صورت کنار بگذاری امروز هم همین طور یکی میگه من فلان آقا را فلان غوث را فلان عبدال را با فلانی من او را میخوانم فریادش میزنم مشکل من حله در دنیا حله در آخرت حله این همه خرافات وَتَّقُوا يَوْمَ لَا تجزی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شیئا وَلَا تَنْقُوهَا شفاعت وَلَا يقبل مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يقبل مِنْهَا شفاعت این همه دلائل خاطر خب خدا رجوع کرد بر شما یعنی گناه شما را معاف کرد انه هو التواب الرحیم هست خب انام ششم تورات آمد زیر بار تورات نرفت این همه حکم های درام سنگین کی میتونه عمل بکن یک چارم مر را بگی زکات اگر لباس شما نجد شد اینو باید پیچید دیگه شستنی نیست که پاک میشه در این امت خدا آسانی کرده لباس آلوده را بیشی پاک میشه نماز فقط در مسجد دیگه چه حق در نماز مردی ماندی بیای مسجد دیگه جا نماز شما قبول نیست انواع اقسام حکم های خدا بر اینها گذاشته این خاطر اینها زیر بار نرفتن لیتا و لعلق کردن الله سبحانه و تعالی حضرت موسی علیه السلام را گفت اینا گفت ما نمیدانیم چه روز خود شما این تورات را نوشته کردید آوردی خدا گفته مسئله نیست بیایید نمایندگان شما بیان که من ببرم الله تعالی کلام میکند اونها میشنوند بیان پایید کنید هفتاد نفر نخبه وقتار موسی قوم قوم او سبعین رجلا هفتاد مرد حضرت انتخاب کرد شما باشید شما باشید همون بهترین بنی اسرائیل را برد جایی که الله تعالی کلام کرد موسی کریم علیه السلام شنید آنها شنیدند، گفتن نه ما چی میدنیم کلام را کی میکنن خدا را ببینی قبول نه هم زمین دهنش اسما شد همه سر نگون مهتر چایده همینه یا جبرائیل ناره ایزدی از زمین شگاه شد همه موردن. حضرت موسی التماس کردن ربا اینا را میکشی همونجا بهتر بود ما الان برم این بنی اسرائیل چی بگیم این سردارا را کجا کردن این نخبگان قوم را من کجا بردم اتنے تماس کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر اتولکنا بما فعل سبحا مننا اگر اللہ تعالی انہا را زندہ کر و آثار مرد بر چہرے اینا امروز ہم بر چہرے این آئی لانتی آثار مرد بلے ما گناہ کردی نافرمانی کرده اللہ تعالی همین قوم سلیل را مسلط کرده بل اینها بر اثر گناه ما هستند و اس قتلتم یا موسی لن نؤمن و إذ قلتم این انعام ہے هنگامی که شما گفتی که موسیٰ علیہ السلام خطاب کردید هرگز هرگز تشکیق نمی کنیم این کلام اللہ هست تا اینکه ببینی اللہ را جهرتن یعنی آیانن پس شما را یک شایقه در حالی که شما نگاه می کردید این بلا می آمد بله سرولا نگرانی اهل سنت عقیده جواز لکار در دنیا و وقوع آن را در آخرت دارند در دنیا امکان جواز است اینها درخواست کردن که ما می ببینیم باز الله تعالی اینها را با یک شایگه با یک ناره جبرئیل یا با تن زمین اینها را همه کشت و بعد کشته بودن دیگه باید میگذاشت الله تعالی میگه ثم بعثناکم من بعد موتکم بعد ما شما را زنده کردیم بعد از مرگ شما تا شما شکرگزار باش. شما را برای شکرگزاری من زنده کردم حضرت موسی دعا کرده التماس کردم خب این در میان نعمت ها نافرمانی و سال بیجا اللہ تعالی میگه من باید شما را زنده کردم بعد از مرگ شما تا شما گذار باشید خب الان جای دیگر ما خاندیم که دو موتن و دو حیات پس اینجا میشود یک موت اضافی و یک حیاتی هم اضافی موت و حیات چهار بودن مرده بودی زنده شدید میری زنده میشی در سوره حامی مومن خان خان امت تنسنتین و تنسنتین دو مر موت به ما دادی تو حیاتی دادی حیاتی دنیا با حیاتی آخرت به خاطر الله سبحانه و تعالی یعنی امروز هم خاندیم کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم پس اینجا یک موت یک حیاتی اضافه شد بود بعد زندگی آمد بعد مرگ بعد زندگی سه موت و سه حیاتی تو جواب اینه قاعده امونه که اللہ تعالی دو موت دو حیاتی میده بودن حق کرده نیست میکنه دو مرتبه در قیامت زنده میکنه این استثناء هست این از اون قاعده استثناء چون موت هم این به سکته قلب بود اللہ تعالی دو مرتبه اینها را این موت موت تذکری بود موت حقیقی نبود در هر قانون استثناء در هر قانون استثناءات هست اللہ تعالی این همون صورت استثناء ولحاظ قاعده همونه که اللہ تعالی به اکثر انسان دو موت و دو حیات داده و دللنا علیکم الغمام این موت به صورت خفه کردن بود دو مرتبه الله تعالی روح را برگردانی برای الان هفتو الله تعالی مصر رایدان بین داد نوبت به فلسطین و بیت المقدس آمد موسی کلیم الله اینها را برداشت برای جهاد میدان تی آمد اینها آب خواستن اینها را آب داد اینها سایه خواستن ابر بر اینها شایع افغان شد و برای اینها من و سلوه آماده می آمد من یک اصلی بود که به صورت برف می آمد سلوا پرنده ای که غالبا همین کرکه این می آمد یا به شبیه همین کره پرنده می آمد و اینجا که می رسیدن اشتن می شدن الله تعالی گفتن در نیاز خود بگیرید بپذید بخورید شیر کردید لحظه نکشید و سر به سر نگذارید اندازه نیاز اینا اونجا خیانت کردن الله تعالی میگه این انعام منه یاد کنید وقت سایه کردم بر شما ابر را در میدان تیر و انزلنا علیکم المن و من نازل کردم بر سر شما من را اون شیره ای که به صورت برف می آمد و سلوا اون پرنده ای که برای گوشت پرنده بخورو من بخور اصل بخور همیشه انسان وقت شیرینی میخورد اشتهای گوشت پیدا میشه گوشت بخوره اشتهای شیرینی پیدا میشه دو غذای بسیار مقابی اللہ تعالی میگه من به شما عنایت کردم و دستور دادم که بخورید از پاکیزه هایی که من به شما رس دادم این اضافت بیانی از پاکیزه ها یعنی من به شما رس دادم و ما ظلمونا بر ما ظلم نکردن لیکن بر شکن ظلم کردن چطور این غذا را معمول بود که ذخیره نکنه اینها گرفتند و کشتند و سر به سر کردند صبح بیدار سر ظلم کردن که ذخیره کردن یا ظلم کردن من و سلوه میخوردم پیاس و عدس خواستن ماش و طلب کردن این ظلم آنها بود که اینها این ظلم را انجام دادن در حقیقت این ظلم را با من خدا نکردن ولیکن کانو انفسهم یبلمون بر شیطان ظلم کردن هر انسان سروران گرامی در دنیا سه محل زندگی دارد یک محل زندگی صحرا بعد محل زندگی روستا بعد محل زندگی شهر انسان هم دو نوع ترقی دارد یک ترقی جسمانی دارد و یک ترقی روحانی بهترین موضع ترقی جسمانی است. در بیابان جسم انسان خوب ترقی میکند. چون همه ورزش و بیابان و آب و هوای تمیزه این ترقی جسمانی شهرا انسان شهرانشین و بیابانی خیلی کبیه این شما سایه نشینان اگر یک روزی برید صبح تا زور بگردید بعد از زور چهره شما نگه کردنی نمیشه چی میشید میبدید لیکن انسانی که دائم در صحرا هست او برای حس تاثیری نداره صبح تا زور بیابان میگرده لحظه ترقی جسمانی اول صحرا هست بعد روستای روستایی کار میکنه همه روستایی ها کمی هست صبح تا صبح کار میکنن نه فشار خون دارن نه کثیفی خون دارن امروز این شهر ها همهشون چربی خون غم بابا علاج چربی خون و علاج غم کار است کار کنی روستایی همه کار میکنن خلاصه ترقی جسمانی اول صحرا بعد روستا باش کرد شهری فقط همی چرپی و نازکی شرط دیگه هیچ دردی نمی همه شهر نشینه ها به مرض غند و به چربی خون مبتلا دکتر ها میگن غیر از ورزش مولوی صاحب دیگه علاجی نداره شب تا دور ورزش بالا بالای کوها بیا پایین تا صورت عرب تمام این های درون بدن تو بیاد بیرون ورزش کارگر ورزش میکند تمام امراض صورت عرق میاد بیرون های اضافی این همه غذای بخور بالای غذا گذاشته شده از دیگه بس مرد خب ترکی جسمانی انسان اول از صحرا صحرا شروع میشه بعد بیاید به روستا باید به ترقی روحانی انسان علمی خب اول مردم شهر داره علم و تمدن بعد روستای آباد نوبت به صحرا میشه این خاطر این بنی اسرائیل در تمام میادین ناکام شدن ناکامی یهود در زندگی بدوی و تیر قریه نبود یک میدان یک اتاقی تا چهل سال اینها نداشت اینها نافرمانی کردن در یک میدان زندگی کردن در یک میدانی بودن که به موسی کلیم گفت فذهبن تو ربک فقاتل انها هنا قائم در آنجا هم ناکام شدن خوردن من و سلوا ولهذا این ناکامی آنها در زندگی بدوی از اذ قلنا ادخلوا هذه القريه بیان ناکامی یهود در زندگی قربی و روستایی مقدمه عذاب اول تا اینجا ما شیش نعمتی که بر آنها شده بود هفت وظللنا علیکم الغمام یک نعمت دیگره یک نقمتی مقدمه نقمت الله تعالی گفت بری در مصر بری در این کریه براد از این کریه مقدمه المقدس در حال سجده بری با زبان حکتون بگی نغفر لکم خطایاکم ولحاظا وارد اینها وقتی وارد شدن بعد از چهل سال تا چهل سال اینها را خدا تحقیب کرد دیگر به موسی جواب ناچمن مردانه دادن که فضب تو و ربک فقاتل انا ها هنا قائدون اللہ تعالی فرمود یتیهون کل الارض اربعین سنه چهل سال اینجا باید حیران بمانی این فلسفه تبعیدی چی بود چهل سال حیرانی در میدان تی که در همین میدان تی حضرت حارون علیه السلام وفات کرده حضرت موسی کریم وفات کرده هشت سال قبل از وفات موسی علیه السلام هارون علیه السلام از دنیا رحلت کردند و رفتند حضرت موسی علیه السلام رفتند وقتی از جهاد عقب نشینی کردند حضرت موسی علیه السلام میاد در سوره معایده، میاد یا در سوره معایده هست که حضرت فرمودند ربا من اختیار خدا و برادرم دارم اگر دستور بدی ما دو تایی میریم برای جهاد الله تعالی دو نفر را دستور برای جهاد نداد چرا اینها را تبعید کرد چهل سال بخاطر خاطر اینکه همه اونهایی که سنشون از 20 سال به بالا بود همه اون ها و های سال غلامی و نوکری در جلوی فرعونی ها کرده بودن خوریت نداشتن غیرتشون پس بود تب اینها عادت کرده بود برای غلامی و بردگی بین خاطر این غلام ها این طبیعت هایی که شب غلامی و بردگی در اینها میخ شده بود و این کوبیده شده بود دیگه عادت کرده بودن که آقا آقا کنند و زیر دست بمانند الله تعالی اینها را همه پوش در میدن همون جوان همون هایی که نشون به 20 سال نرسیده بود و بعد در همین میدان تیز داد ولد کردم نوجوان های حریت پسند هیچ غلامی نکرده بودن اینها تونستن در برابر اون امالکه که بر بیت المقدس تسلو داشتن به جنگل بعد از شهر سال به زمامداری پیغمبر دیگر یوشع یوشا یا کالیب یا هر دوتا رفتند و با اون فرائمی که اونجا مسلط بر بیت المقدس بودن جنگیدن و خدا به آنها آزادی داد لیکن نها در این میدان هم ناکام شدن الله تعالی دو دستور به اینها داده بود که در حال سجده داخل بشید و معذرت خواهی با زبان بگید حدتون اینها برعکس کردن به جای اینکه سجده کنن روی دوور راه رفتن و به که حدتون بگن ای مسئلتون و در درخواست ما آمردش گناه اینها گفتن چهل ساله که نان, نان جو نخورده اید نه نانی دیده ایم نه جوی دیده ایم لحظه گفته هندتون تیشارتن گندم و جو گندم و جو این همش در مصر گندم و جو خورده بودن جو هم باشد که گنده و گندم هم گنده فلو درست میشه و غذای نرم و شیرین و شوب درست میشه یا به جای هنتتون هنتتون گفتن یاد کنید بیان مقدمه عذاب اول ناکامی او در زندگی کردی و روستایی ما گفتیم داخل بشید در این شهر معروف از این شهر بیت المقدس از جمهور هم همین عقیده دارد این چیزها نوشته شده و گفتیم بخورید از این شهر حیث شیطم هر کجا دل شما خواست رغدن بگشادگی لیکن شکر بدن این شما اینه که داخل بشید در باب شهر یا باب مسجد در حال که شما سجد کننده باشید در حال انکساری تواضع بری داخل بشید وقتی به در مسجد رسیدی کفش بکشید و درکت نمازم بخوانید اینها برعکس کرده و با زبان بگویید شکر زبانی سجده شکر بدنی اور شکر زبانی نے که حتتون بگید یعنی مسئلت ما گناه گناهات این دو عمل را انجام بدید نغفر لکم خطایاکم ما گناه شما را میبخشیم تمام گناهان شما را میبخشیم و اضافه هم میدیم به نیک کاران آنهایی که از قلب قلب یکی میکنن محسنین اناد بنی اسرائیل عوض کردن آئی که ظالم بودن سخنی غیر الان چیکی که به آنها گفته شده بود اون سخنی که به آنها گفته شده بود حدتون بگیر یعنی درخواست ما آمرزش گناه هست اینها حدتون اشارتن گفتن سجده کنی اینها روی دورها رفتن یذهبون علی اصطاهه و به جای حدتون حدتون گفتن چنان در نسائی و ابو همینطور ذکر شده خب ما نازل کردیم بر سر اینها این ناکامی آنها در کریه بود ما بر سر اینها که ظالم بودن بجای نعمت نکمت رجسم من السماعی بما کانو يفسقون رجس به عذاب سخت عذاب سختی ما بر سر اینها نازل کردیم از آسمان یک وبا اینها را گرفت که در یک روز هفتاد هزار مرد بچه خدا را نافرمانی کرده وارد شهر شدن و نافرمانی کرده اللہ تعالی میگه من یک عذاب از آسمان در اینها نازل کردم وبایی بر سر اینها نازل کردیم که اینها را همه از پا درآوردیم از نازل کردیم در سر آنهایی که ظالم بودن به خاطر این ظلم یک عذاب سنگین از آسمان به ماکانو یا سکون به سبب اون چیز که مستمر رئی یک پیسونه که به جهاد نرفته در میدان تی چهل سال اونجا این هر زلیل و خار نگاه داشتن بعد وقت که بارش شدن نافرمانی کرده حکم خدا را نقص کرده نماز روزه نبود چاک و چاک و بخور و بکار اللہ تعالی میران از آسمان عذاب میرین ها سلسل چطور شما میگید که ما پیغمبر زاده ای ولهذا عذاب نمیشیم لن تمسن النار الا ایام معدوده من در طول تاریخ پدران شما که همه پیغمبر زاده بودن وقتی نافرمانی کرده من عذاب دادم من میگم واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يخذ منها عدل ولا هم ينصرون حرف من حقه شما همه تبلیغات سو کرده او چون شما با اولیاء نسبت دارید عذابی نیست همینطور امروز ما مردم تبلیغ کردیم شما دیدی یکی نه اینها ناراحت میشه که خب برای ما عذابه هلی بله، ما چون میخوانیم چون آقا ساده ای چون با اولیاء نسبت داری آقا عذاب یعنی چیه عمل میکنن مثل بوش و توقع دارن مثل چی توقع های بسیار بسیار بودو شراب میخورن نماز نمیخوانن روزه نمیگیرن حد نمیکنن زکات نمیدن نعوذ بالله لختن تو هر جایی دست دست دست این باوه دست اون باوه ها شاکشون مثل خانم گوشت اینجا لخته و بعد هم میگن که جنت هم معلومه هست. ها همین طوره اللہ تعالی تاریخ بنی اسرائیل رو چرا آرده خطاب کردم مرتبه یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل او پیغمبر زاده ها او پیغمبر زاده ها خوش کنید کجا دارید میرید آمان سرائن انجام میدید و توقع بهشتی هم دارید در طول تاریخ آبای شما وقت نافرمانی کردم تمرد کردم من به انواع و اقسام عذابها مبتلاشون کردم خلاص دور برای شما قانون من عوض شده اونها که به اسرائیل نزدیکتر بودن فانزلنا علی الذین ظلموا رجسا بر ظالمین ما رنج نازل کردیم اونها که ظلم کردن ما گفتیم سجده کنی سجده نکردن ما گفتیم معذرت خواهی کنی حدتون حدتون بگی درخواست ما آمردش گناه درخواست ما آمرزش گناه معذرت خواهی کنی پدران شما بر برعکس کردن من عذابشون دادم شما رو میگذارم امروز عجیب توقع مردم دارم هم های میکنن که گوشم ننگش میاد و شرمش میاد و بعد هم های بسیار بزرگ بزرگ جنت مال های درست کرده کلیدار جنت نگاه کتاب و کتاب جنت به دست حضرت علی رضی الله تعالی عنہ است حسابدار جنت حضرت علی را معرفی کرده اختیاردار جنتش کرده پس هر کس که بگه یا علی کارش تمامه این خدا یکی بیچاره نماز هم بخانه روزه هم بگیره جهاد هم بکنه ذکر هم بکنه تلاوت قرآن هم بکنه بله نگه یا علی دیگه او بری مجازات میشه ابدا تو جهنم یا آقا همه کارها را که خدا گفته انجام بده انجام نده بله چون که گفت یا علی اللہ تعالی میگه چیز علی دوش منه چی تو یا علی بیقارت تمام هرگز اینطور نیست دیگه من خودش مظلومه گاهی تناب به گلوش هست گاهی نمیدانم سرش هستم جدایه گاهی خنجر میخوره گاهی حقش طلبه گاهی حقش طلبه و گلوش را استخوان گرفته است و الان همه اختیاردار دنیا شد کن بچه هایش را یکی بعد از دیگری از ته شمشیر دشمنان گذرانیدن او هیچی نکرد الان آمده پارتی شده چه, چه, چه اذهان انسان ها برای خودشون درست کردن اینها دیدن که بله اونها امامی دارن بیا ما غوثی پیدا کنیم برای آن داره یا غوث آزم غوث نمی ها اللہ تعالیٰ کو غوث کا صدا بزنی دیا بیائی معذرت خواهی کنید ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا حضرت صدیق اکبر پیغمبر دعای خواست بگو بگو بگو بگو ابو بکر انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت همینه حدتونه من بر جان خودم ظلم کردم ظلم کثیر ولا یغفر لا یغفر رو الا الله نبی مغفرت میخواهد ولی مغفرت میخواهد آموزش پیغمبر اینه که همه بیای معذرت خواهی کنی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، او اختانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا بارها عاش سنگین یهود و نصارا را بر ما نگذار که نتوانیم از هم بلند بشیم همه انبیاء تذرر کردن زاری کردن اولیاء تضرع زاری کردن شما فقط یک مرتبه گفتی یا غسل کار شما تمام چی تبلیغات این انسان ها کدوم را راه میبرن ببینید قرآن با انسان ها حرف زده یا با بوت حرف زده ها بنی اسرائیل بود بودن مخاطب اول قرآن است صحیح خدا نقشه را میکشه دیدید اینا چه ظلمی کردن سجده نکردن حتتون نگفتن الله تعالی میگه فانزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا باز انعام هشتم در میدان تیز تشنه شدن از موسی آب خواستن که موسی الان تشنه آب نیست بچه ها تشنه اللہ تعالی میگه یک سنگ خوش دوازده چشم برای خوش فراسید کرد موسیٰ را گفت بزن سارا به این سنگ بین این سنگ مثل همین میرد چار گوشی یک ضربه که زد سه چشمه از اینجا تا دور دار را میره سه چشمه از اینجا سه چشمه هم از این جانب سه چشمه از این جانب سنگ چار گوشه از هر گوشه سه چشمه فواره میشه اینا اینقدر از نظر فعلی افتاد تا از یک چشم آب نخورد این مال یوسفی ها این مال بنیامین ها این مال یهودی ها حضرت یعقوب دوازده فرزند از دوازده قبیله شده بودن از یک چشم آب نمی خوردن هر قبیله چشمش چلا بخورید خب و برای جهاد آب خوردن برای جهاد نرفتن من و سروا خوردن برای جهاد نرفتن ابر بر آنها سایه افتا وقتی آفتاب خفیف نه اینجا جنگل یک صحرایی یک بیابان صافی الله سبحانه و تعالی میگه ابر بر این سایه کرد شهر سال اینها اینجا تبیدی کشیدن نه لباس آنها کهنه شد و فرسوده شد و نه چرکی شد اتوماتوک لباس اینها بلند میشد بچه بزرگ میشد لباسش هم بزرگ میشد بله که تیرا که تعبید میکنه لباس میدنی خدا که در یک میدان اینها را تعبید کرده من و سلوا لباس اما چیز میده بوش تعبیدی های خود را نان نمیده در جزیره برده تعبید کرده تو پنجره ها نان هم میده همه این گوشه ها میبره تو سلولا سر موقع سه موقع بیاره تقدیم میکنن نان یه خود خدای دیگه طبیبی خود را نان هم میده لباس هم میده آب هم میده سایه هم میکنه یاد کنید اون لحظه را که طلب کردن از موسا ها طلب کرد موسا کلیم برای کون خدا آب ما دستور دادیم بزن اسرای مبارک را به این سنگ این چه سنگی بود این یه سنگ خاصی بود علیه بله لحاظ کار نداریم یه سنگیه بعضی یه نه اون سنگی بود که لباس های موسی را برداشت و فرار کرد سنگ مخصوصی حضرت موسی نه حمل میکرد با خودش هم سبب بود این چار گوشی بود مگر محققی میگه بل تفیر دو علمی الله تعالی این که که سنگ علمش به خدا تفیر میشه سنگی را ما گفتیم بزنیم سنگ را پس حضرت موسی قرار حکم خدا را ادرا کرد زد اصلاحی به سنگ من فجرت من تا عشرت اعلام بعضی مردم اینه کرامت کرامت ولی موجزه پیغمبر بله سروران برام کرامت ولی حق در اختیار ولی نیست موجزه پیغمبر حق است لیکن در اختیار پیغمبر نیست موجزه چیه موجزه اون عمل خارق عادت را میده عادتا انجام نمیگیره فوق العادت فوق العاده کرامت همانی همین چیزه اگر این خارق عادت به دست مدعی نبوت صادر بشه او رو میگه معجزه و اگر به دست یک صاحب علم و عمل ظاهر بشه اون مدعی نبوت نیست اینه میگه کرامت و اگر این خارق عادت از دست یک کافر ظاهر بشه خارق عادت میپره دم میکنه سالم میشه اینه میگه استدراج چیه؟ استدراج یعنی چه؟ مهاری نشغل کرده که کمی بخوره و بگرده میگه یک هندوی بود در هندوستان این میپرید جلوی مردم پرواز بال میکرد مسئله بزرگ یعنی میپری و مسلمان ها را به اطلاع به مبارزه خواهد مبارزه طلبی داشت که اگر شما مسلمان ها میگی که دین شما حقه و کتاب شما آسمانیه بیایید بپرید عالم وقتی را که یک عالم ربانی بود بیا هندوی تمام مسلمان ها را مرتد کنه او میبرد و مسلمان ها را میگه دین شما و کتاب شما حق بیایید بپرید اون عالمی هم خدایی و ربانی بود گفت خوبه بیار فردا میایید برای پریدن برای بال کردن الان هرچی گروه های حکمت های گوشه و کنار شهر به گوش انسان میرسه نانی میره نان پول میاره نمیدانم پوسیده یا یعنی چه داستان های عجیب و غریب گاهی نقل میکنه این عالم ربانی را اونم آمد و موقع شروع کرد و پریدن این عالم هم دو تا کفش خود را از بادر آورد و پرداخت کرد این کفش ها بالاتر از دو رفتن و افتحترش میکویدن خب آمد پایین باز گفت تو خودت پریدی کفش ما هم از تو بالاتر پرید بله صاحب کرامت یک مسلمان خدا بخواد دین خود را حفاظت کنه اون آوردن پایین بعد تو خوبه تو چکار کردی که برای پریدن خدا به تو این قدرت را داده که تو می اون علم و اون کاری که تو کردی و قدرت بر پریدن پیدا کرده برای من و دیگه دین من مغلوب شدن کفش مسلمان ور آورد و از من بالاتر پرید گفت من در زندگی خلاف نفس کردم هرچی نفس من خواسته من خلاف تو کردم این عالم ربانی بله سروران گرامی این دین در دنیا همینطوری حامیانی داشته در دنیا مانده گفت خب تو قانون تمینه که خلاف نفس میکنی گفت بله گفت من از تو میگم نفس که تو اسلام و قرآن را میخواهد گفت نه گفت چرا خلافش نمیکنی خلاف نفس کن تو چرا نقض قانون میکنی خودت گفتی من خلاف نفس میکنم حالا تو میگی نفس من قرآن و اسلام نمیخواهد تو خلاف کن قرآن را بپذیر کتاب رب العالمین محمد رسول الله بپذیر رسول خدا این سروران کرام او مشرب اسلام شد و یک جمع کثیری داخل اسلام شد در اون در رسول تاریخ خدا نصرت گناهون دین اسلام کرده حرام این به خاطر استدراج گفتم اگر یک خارج عادتی را کافی انجام بده مخالف قرآن مخالف سنت مخالف دین یک مسائل خارج عادتی انجام بده این استدراج او معجزه پیغمبر او کرامت ولی در قبضه پیغمبر هم نیست در قبضه ولی هم نیست ببین موسی علیه السلام طلب کرد برای قومش آ؟ از کی طلب کرد از الله طلب کرد از استسقا موسی لقومی فارلها بده تشنن بنی اسرائیل زنان تشنن بچه ها تشنن الله تعالی میگه ما به موسی دستور دادیم که اثاره بزن خار موسی در به اثار خار موسی او دوازده کشم جاری شدن از یک سنگ این کار رب العالمینه کار موسی ما گفتیم وضرب اصاق البحر دریا را بزن یک ضربه زد دوازده راه درست شد کار موسی زدنه آب راست بیشته کار خدا بر سنگ خارا زدن کار موسی دوازده چشمه جاری شدن کار کیه فن پجره من حسرتا از این سنگ دوازده چشمه جاری شد پس جاری کننده کیه این آبها خود به خود جاری یا خدا این آبها جاری کرده همه دریاها در دنیا جاری نهرها جاری جوها جاری این این آب بدین دست و پارا و این مایه را کی قدرت داده که راه بره فشار بیاید بالای دوازده طبق بالای صد و چهل طبق ایران میره بالا کی میبره امر بالا اللہ تعالی میبره از کجای افغانستان هیلمند حرکت میکنه به زابل میاد و چهنه مرا پر میکنه اینا خواستن که یک غطره ای به بیارن دیگه اصلا تجربه اینقدر اینقدر جا میزنن جا میزنن جا زدن جا زدن الان هم آوردن تو حوزی سبز و زرد و بوداره زاهدانی هنوز آسمان نگار میکنن ولی خوشحالم که در زاهدان آب محمد چهانه من یکی را یک قطره این میده همون قطره پولش میگیره الله سبحانه و تعالی رایگان کوهای هیلمند را و کوهای سر به آسمان کشیده هندوکش پر از برق و آب کرده و موت سرادیر نه پمپی میخواهد نه بادی میخواهد آب سرادیر میآید وقتی که میآید با فشار ها حول میکنن که دیگه همه ما را زیر سیل میگن قدرت رب العالمین هست جاری کننده نهرها کیه از این یک سن دوازده چشمه آب زلال معدنی سرازیر چی کرد خاری موسیٰ زلالی بله اون هم به حکم خدا موجزه را ظاهر کننده الله هست به دست صاحب عزتی بود مگه اینها فهمیده مگه این موجزات موسی را شب و روز دیدن چقدر موجزه اینها از موسی دیدن زیادی حکم این همه معجزات را از موتا دیدن لیکن صلاحیت هدایت از اینها شد اینا خوب نشد با چشم میبینا که سنگی نوازده چشم فبارا میزن مگه اینها ہاں در همی سر آب حضرت موسی جواب من کی ندادن در جهاد فرزبان تو ربک فقاتل انها هنا قائدو حضرت فرمود وقت تعلمون انی رسول الله الیکم من رسول خدا هستم چرا نافرمانی میکنی الله تعالی میگه فلما ذابوا اذاق الله قلوبهم وقتی اونها انحراف کردن فلما ذابوا انحراف کردن تو اذاق الله قلوبهم الله دل آنها را منحرف کرد چنان حکمت تعدد و ایون چون که قبیله دوازده بودن قد ما کل اونات هم هر یکی از این انسان ها قبائل ها محل شرب خود را میدانه یعنی معلوم میشه که الله تعالی همین طور برای آنها مشخص کرد مکتوب کرد که این نهر شما این نهر شما این نهر شما این نهر شما این نهر شما این نهر شما این نهر شما هر یکی نارسما می میشناخت این تقسیم را حضرت موسی کلیم کرد یا خدا با یک قدرت اینها تفهیم کرد هر یکی از اینها میدانست محل شور را اللہ تعالی اعلان کرد کلو بخورید من و سلوا وشربو و نوش من رزق الله من و بخورید آب زلال بخورید لیکن ببینید قوت نیکی نداری بد از شما که توقع نیکی نیست فساد نکنید کلو و اشربو من رزق الله لیکن ولا تعصوا فی الارض مفسدین فساد نکنید در زمین نیکی که نمیتوانید بکنید فساد نکنید همینه میگه قوت نیکی نداری بد مکن از شما که توقع نیست نیکی خلاصه اینکه امید خوبی نیست بعد نکنید این لا تعصب به معنی لا تفسدو هست چون مفسدین آمده است اینجا تجرید میکنید یا حال مؤکد لاله میکنید حساب نکنید در زمین در حالی که شما مفسدان باشید مفسد باشید فساد کننده باشید حالا بعد از این نعمت ها در زندگی شهری ناکامی بنی اسرائیل بیان شده خب میخورن من میخورن سلوا مینوشن آب شلال دیگه هیچ نیازی ندار آمده پیش موسی همش من و سلوا گوشت و اصل خسته شدیم لحظه چی میخوای خیار خیارش هست عدد میخوای ماش میخوای پیاز میخوای شیر میخوای اما از ایسان دهقانی کردن برای فرائه کار دهقان خوردن پیاز شیر عدس ماشه حالا که مثل آقا نشستن من و سلوه پخت شده حاضر پیشین همیت اینها دیگر میخواهن چیزهایی که دهقانی کردن الله تعالی گفت نمک بهراما این چیزها در شهر اینجا میدان فیه من و سلوه آب زلاله اگر خیار میخواهید و مرد باشید برید وارد بشید در فلسطین که همه مزرعه خیار از امالک در اختیارش همه مزرعه های سرشار فلسطین باغه ها سرا و پیاز و همه چیز را امالکه کشت کردن بری تحویل بگیرید اونها کشتند و کاشتند و حالا موقع برداشت محصول شما وارد بشید به شما میده اینجا من نه و اینجا دیگه پیاز چه نیست که باشه این دیگر نکمت و ناکامی در زندگی شهری هنگامی که گفت شما ای موسا نمیتونی سب کنیم بر یک نوع تام تام که دو بودن لیکن دو نوع یک نوع تام بیشه شام هم من شلوا زور هم من شلوا شام هم من شلوا ما نمیتونیم لذا همه هر قومی که مفت بخوره مفت خور هیچ وقت زیر بار نمیده مصر مفت خدا به داده من و سلوا و آب اگر خدا میگو بیاید اینجا خفاری خب کنید که من برای شما آبی در میارم کم از کم ده متر چایی بزنید آب در میاد الله تعالیٰ نگو که ده متر چای هم بزنید با یک ضربه عصا دوازده چشم پاپارا میزنه صورت فواره آبشاری آب نیاد بیرون برید هر سخت کنید و بخورید و غصب کنید و بشوید و من و سلوا که بخورند و انرژیشون هم زیاد بچه کنید گفتن فدولنا ربکا بخان درخواست برای ما از ربت یخرج لنا هیچ پیغمبری نگفتن من میکنم همه چیز را خدا میکنه و این بنی اسرائیل موسی را میگن تو داگوی ما باز رب این همه کارها را میکنه موسی را ستن این آبار رب خالی کرده من مسلمان رب میده از دریا رب شما را نجات داده من هیچ کاری نکرد هیچ نبیده خودش چیزی را نسبت نداده و نمیده همه چیز را از رب میدانه توحیدشون خوبه میگه تو دعا کن تا رب برای این وسیله این همه وسیله گرفتن دعای موسی وسیله دعا این وسیله رایگان چرا این همه مصر این همه فلسطین پر از پیاز اصل ماشه دیگران کاشته شما مرد بشید برید بخورید حضرت موسیٰ کریم را میگه و دولنا ربکا چه رب چکار کنه یخرج لنا مما تنبت الارض بیرون کنه رب برای ما از آن چیزهایی که زمین سبز میکنه چی چی من بقلها جا آها آها گوشت خورده من سلوا خورده سلام ترو پیاسه می میخواد فروبچن کہا من بقلها قصائها خیار سبز و چنبر باشه فومها فومها را به معنای گندم هم کردن و به معنای تره هم کردن شیر شیر شیر نبوی میده و عدسها عدس هم باشه و بطل ها بیاد هم این چیزها رو زمین ثابت میکنه تو دعا کن تا رب از آن چیزهایی که زمین ثابت میکند برای ما بیدار کند اول اول حضرت موسی انکار از دعا کرد تو نام را دعا می خورید من و سلوار نه شما باد می کند نه دهن شما شیر میخوره دهنش محم میده و شکمش محم میده او عدس و ماش هم میخورید که شکم شما باد میکنه اینها تولید کننده ریه حبوبات عموما بعد تولید میکنه شما نعمت ارزنده خدا را که من و سلوه میخواهید عوض کنید برای شیع بوداری فتستبدلون الذی طلب تعویز داری میکنید آن چیز را که او ادنا است مقابل آن چیزی که خیر گوشت کبد میخورید و کبوتر و کرک و خلاص من میخواین استدلال کنید عجیب انسانی ها همه بیاد بیاد شب همه بیاد سیر همه بیاد عدد گوشت و من و سلوات دست شما بره عجیب انسان های هستی بعد اگر نمیپذیرید برای اجابت دعا میخواهید الله تعالی گفت اینجا دیگه اینا نیست مرد باشید برید فلسطین همه امانه که پیاز هم کش کردن خیار هم کش کردن فالیزی هم درست کردن اونجا بری بخون احبتو مصر وارد یکی از شهرهای دنیا بشید بیت المقدس بشید یا کنار بیت المقدس فإن لکم ما سألتم برای شما هم که شما میخواید تمام شهر نشینان کارشون کشت پیاز و شیر و خیار و این چیز هاست اینجا چیزی نیست اهم مصر اگر نمی پذیری تعویز وارد بشید یک شریک از شهرهای دنیا مصر نکره هست مصر معرفه هست این نکره در یکی شهرهای دنیا برید تو این لکم ما سالکم بدون دعا و بدون التماس همه مزرعه ها هستن برای شما بدون دعای کسی برای شما میرسن پس برای من که اصلا جایز نیست که من دعا کنم فلا یلی کلی ان ادعو کن برای چیزی که از شما نعمت پایین تری را بخانم نعمت اعلی را بیم خدا بردار و پایینی بدم من که اصلا نمیشه دعا کنم میں هر شهری برفتی شما اونجا داری فالیل هست قیار هست تره هست یاد هست ماس و عدد هست دین خاطر که اینها نافرمانی کردن نمک به حرامی کردن ضربت علیهم الذله مهر کرده شده از بر سر آنها ذلت خاری مسکنت بی عزتی ذلت در نظر مردم ذلیل هست همین یهودی هر چی باشه در نظر مردم عزت ندارد امروز در انظار تمام مسلمان هم حتی کافرها این ذلیل خب اون مسکنت خاری بی عزتی مسکنت بی عزتن در عزم و اراده عزم و اراده هم بزرگی ندارد الله تعالی گفته این ذلت و این مسکنت به دو صورت از یهود جدا میشه یکی به حبل الله یکی به حبل الناس امروز همه اینها به حبل نصارا چسبیده این نصارا هست و این امریکایی های لالتی هستن و این نصارای بیغیرت انگلیس هستن که یهود را تقویت میکنند ورنه ذلت و مکنت بر اینها مهر شده یهودی هر چقدر سرمایه دار باشد احساس ناداری میکنه احساس تغییری میکنه خدا گفته دو صورتن یکی به حبل من الله بیای توی ایمان یا حبل من الناس امروز اینها به حبل من الناس دارن و او به غضب من الله اینها رجوع کردن با یه غضبی از جانب خدا این غضب این ذلت و مسکنه برای چی بینها رسید آقا اینا پیغمبر دادن ذلت و مسکنت بر اینها مهر شده و اینها برگشتند و رجوع کردند با یه غضبی پیش خدا میان با رجو الى الله بغضب من الله غضب خدا بر این پیغمبر زاده ها چیه مغضوب علیهم برای چی غضب خدا بر اینها الله تعالی سبب ذکر میکنه علت ذکر میکنه این غضب و این ذلت و مسکنت به سبب این هست که اینها کفر به آیات الله کردن آیات الهی را انکار کردن دستورات الهی را انکار کردن چرا دستور الهی را انکار کردن و یقتلون النبیین بغیر الحق و دیگه قتل کردن انبیاء علیه سلام را بدون حق خود آنها می که ما ناحق داریم نمی کشیم هیچ گناهی نکرده داری می کشیم جرمش چیه که ما کشیم خود آنها اعتقاد داشتن که قتل نبی را بغیر حق مخلص چهل و سه نبی یک روز این حق مشتن چهل و سه نبی در یک روزی کشتم حامیان این نبی ها بعد از ظهر و خورده حامی نبی کشتم شب نبی ها را کشتم بعد از ظهر حمایت کنندگان آنها را کشتم و فرمود این قتل انبیاء و کفر آیات برایش این قتل انبیاء و کفر به آیات الله به سبب اینکه آنها نافرمان بودند نه از آیات الهی اطاعت کردن و نه از نبیین اطاعت کردن لحاظ هم آیات الهی را انکار کردن و هم انبیاء را قتل کردن چرا که اینها اسیان داشتن نافرمان بودن خب، آیات الهی را نافرمانی کردن کافر شدن انبیاء را هم قتل کردن که نافرمان بودن و کفران هم مزید شد و این اسیان و این گناه را برای چه انجام میدادن کانو یا اتدون اینا تجاوز کردن تجاوز کرد. هر قانون خدا را نقض می ببین یکی اعتدا هست نقض از قانون خدا این سبب شد برای اشیاد وقتی انسان حدود خدا را از مرگ و الهی از قوانین الهی تجاوز کند خب تجاوز سبب گناه میشه گناه سبب قتل نبی میشه خب قتل نبی سبب کفر به آیات الله اگر نبی ایک آیات را تعلیم دیگه استاد را بپوشه تعلیم ازش بکیره تجاوز علت و سبب اسیان اسیان نافرمانی علت و سبب قتل انبیاء قتل انبیاء سبب کفر آیات اللہ استاد را بپوشه از کجا بلده این خاطر اللہ تعالی می فرماید در اینها ذلت و مسکنت و خطب الهی مهر شده تتمه نوع اول الله سبحانه و تعالی می فرماید وقتی قرآن نازل شد شاگردانی درست کرده نام ایمان علامت آنها ایمان بود قبل قرآن یهودی ها خود یهودی می گفتن و به یهودیت می نازیدن قالت الیهود عزیر ها لیست النصارا علا شیخ قالت النصارا لیست الیهود علا شیخ یهود و نصارا رقیب یک دیگر بودن اون زمان اسلام نام یک عده خود را نصارا می گفتن که ما تابع و ناصر دین خداییم نصارا یعنی نصرت کنندگان دین خداییم یک عده خود را صابعین می گفتن و خود را به حضرت ابراهیم خلیل الله نسبت می و همچنین مجوس قرآن جای دیگره یک عده مجوس بودن آتش پرست بودن الله سبحانه و تعالی این همه ملل را مللی که خود را مومن می مللی که خود را ملت هایی که خود را یهود می ملت هایی که خود را نصارا می ملت های خود را صابین میگن یا ملت های خود را مجوس میگن قرآن با این ملت دارد حرف میزن الله تعالی میگه بنا به نسبت شما خود را یهود بگی کامیابی در نسبت نیست خود را مؤمن بگی کامیابی در این ادعا نیست شما مسلمانی ما مؤمنی خود را نصارا بگی در این نام هم در این نسبت در این نام کامیابی نیست خود را نصارا بگید کامیابی نیست کامیابی در یک صورت است شما ایمان به آیات الهی بیارید یعنی عامل به آیات الهی باشید و اعمال صالح ملاک عزت و مقبولیت دو چیز ایمان اعمال صالح این نسبت ها درد شما را دوا نمی کنند به خاطر که تو خود را مؤمن گفتی جنت مالتون نه به خاطر که تو خود را یهود گفتی جنت مالتون نه تو خود را نصارا گفتی جنت مالتون نه یهود گفت لا يدخل الجنة الا من كان هودا نصارا مگر لا يدخل الجنة الا من كان نصارا شعبین ها کذا مجوس اصلا اعتقاد به جنت و جهنم نداشت الله تعالی فرمود نجات شما هر دو چیز هست ایمان آمان صالح چه نبی زاده باشد چه ولی زاده باشد چه آقا زاده باشد هر دو باشد این یا غلام زاده باشد هر کس ایمان و آمال صالح داشته باشد جنت و رضا مال او به تحقیق آنهای خود را لقب به ایمان میدن لقب امت محمد صلی اللہ علیه و آنهایی که خود را لقب به یهودیت میدن لکب امت موسی کریم آنهایی که خود را ملقب به امت عیسی کنن نصارا و آنهایی که خود را ملقب و نسبت به ابراهیم میدن از این گروه های چهارگانه هر کسی که آمن بالله ایمان به دستورات الهی داشته باشد شعبه اول سعادت و بعد اعمال صالح هم انجام بده در کنار ایمان بدون عمل نه ایمان داره عمل انجام نده ناکام عمل انجام بده ایمانش درست نباشد ناکام اونها که ایمان دارن و عمل صالح انجام میدن الله تعالی میگه فلهم اجرهم عند ربهم آنها اجر آنها نظر یهود ایمان درست الله داشته باشد و اعمال صالح انجام میدن نصارا ایمان درست به الله داشته باشه حالا یکی میگه که خب اونها به یهودیت ایمان داشته باشه نصرانیت هم کامیاب نه ایمان به در الله اگر تورات را بپذیره انجیل را نپذیره انجیل را بپذیره قرآن را نپذیره مردوده ایمان بالله ایمان به در الله به تمام آنچه خدا دستور داده ایمان داشته باشه باز حق برای آنها من آمن بالله اليوم الاخر و عمل صالح فلهم اجرهم عند ربهم اجران نزد رب هر چه و هر نسبتی بده دوم لا خوف علیهم خوفی بر آنها نیست ولا هم یحزنون برای دیگران مغموم هم نمیشه غم زده نمیشه محزون نمیشه اگر که جنت بره دیگه برای دیگران محروم نیست اگر بناسب برای کسی محروم باشد که باش؟ عشقی نیست نه خوف خودشان دارن و نه غنی برای دیگران دارن این الله تعالی در کسی را به جنتی بره لقب و نسبت این یهودی ها خیلی بی نسبت اونا چون یهودی این جنت مال یهودی بلیچ کرده بوده یهودی ها جنت را بره نصارا ولی نه جنت مال نصارا اونها اولا که گفت ما مؤمن، و خب جنت مال مؤمنه و خب مؤمن عمل ایمان درستی به خدا و منزل الله نداشته باشه چطور میده و عمل صالح نداشته باشه از نسبت هیچ کسی درست نمیشه خود را به محمد نسبت بده صلی الله علیه وسلم به موسی کریم علیه السلام نسبت دیدی به عیسی روح الله خود را نسبت دیدی به ابراهیم خلیل الله و آری از ایمان و عمال صالح باشی این نسبت شما را نجات نمیده به خاطر نسبت کسی نجات نمی کند مگر عمل کند الله تعالی توفیق عمل عنایت بفرماید باخر دعوانا الحمدلله